بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نمزازي uko radhi جاء لكن njaa أشيبه كني مع الأسف جنب لك asaf jambo utampata yule mtoto anapokuwa mkubwa hana habari kabisa na mzazi wake na haswa akiwa yule mtoto hakuisoma dini yake Allah Allah wazazi tuwasomeshe watoto wetu dini yao wakiisoma dini watafahamu umuhimu wako ama mtoto akiwa hakusoma dini hataona uzito wa haki ya yule mzazi ndio utaona kuwa mzazi amlee yule mtoto amsukumesha ajitolea kila anachoweza katika elimu ya dunia aweza kumfikisha pale atakapomfikisha kisha anapomaliza kusoma anayefaidika ni mke wake yule mtoto ameoa sasa na familia yake yule mke ndio yuogelea juu ya chumo la yule mama ambaye pengine amepika viazi vya karai na bajia kwa ajili ya kumlea yule mtoto habari hana wala hazimgoti katika kichwa chake kuwa mzazi wake pengine ahitaji kitu na subhanallah mzazi ni mzazi hamwambii shida zake mtoto wake tapata baadhi ya wazazi anyamaza tu angalia tu na ukapata mwanamke mkorofi akazidi kukutia maneno dhidi ya yule mama aliyekulea na kijana kwa kuwa akili yake ni ndogo haijui dini yake hajui haki za mzazi wake si ajabu akayafuata yale anayoelekezwa nayo haya tukia hasil ya ikhwan هذه الأمور حاصلة في هذا المجتمع مجتمع wetu umekusanya mambo ya ajabu sana wallahu almusta'an usiwe katika hao mzazi wako ni kitu muhimu sana katika maisha yako lau kama ungelipowajua na tumezungumza huko nyuma kama sikukosea haki za wazazi kwa huyu mama alikata ile tende ambayo iliyobakia yeye wa kuida mara mbili akawagawanyia watoto wake Aisha radhiallahu anha alipoona ile jambo faajabani sha'nuha jambo lake likanistaajabisha sana فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكتاجة كده الجوكفانية يلي منمك قمتوم صلى الله عليه وسلم فقال امتوم صلى الله عليه وسلم كسيما إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم وكلا كتين ولي جوكفانية Allah amemwajibishia yeye yule mama kuingia peponi angaleweza kuona kitendo kidogo sana lakini ule huruma ambao umekuwa katika moyo wake kuwahurumia wale watoto ile tende akajinyima yeye akawapa wao kinachotizamwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kile kitendo na kilichoko ndani ya moyo wako katika nia والله سبحانه وتعالى قد وعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعد الراحمين أمواهيد هاوين يوروما ونيئة ورحيم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء na Allah subhanahu wa ta'ala akikurehemu انا رحمه rehema zake atakuingiza katika pepo yake. Kwa ماما mama صلى الله عليه وسلم akataja kwa ilmu kwa, kwa jambo hili alilolifanya Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia yeye pepo au a'taqaha biha minan nar au kwa kitendo alichokifanya Allah subhanahu wa ta'ala akamwachilia huru na moto bimaana haendi motoni kazi yake peponi ورواه البخاري ولفظه عن عائشة رضي الله عنها حديثين بكان الإمام مسلم نكون رواية الإمام البخاري فيها كتبك مميت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مكيم توم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني عن انجلية مموجة akiwa na banati wawili akaja kuniomba falam tajid indi ghaira tamratin wahida haiwezekana kuwa hiki ni kisa kingine hakupata pale isipokuwa tende moja peke yake katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna isipokuwa tende moja peke yake sisi kwetu walillahi alhamdu wal minna waweza kumwona mtu ana gunia la mchele ana bandari la unga wa sima na wangani ana nyama frizani ana kadha ana kadha subhanallah bado mtu ajiona maskini leo maskini akitaka chochote anachokitaka hapo hapo yopika jiita maskini ameweza kumwona bado huyu mtu ang'ang'ania watu anang'ang'ania yaani, watu na yeye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo wa kutosha na ili jambo la wakabih na ovu zaidi likiwa ni kwa talib ilm subhanallah ikiwa talib ilm hatakuwa ni mfano mzuri kwa watu katika kukinai na kutosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa basi nani awe mfano mzuri katika hili wallahu musta'an kuna baadhi ya misikiti wasikia mambo ya ajabu sana <laughs> Ramadhani moja nakumbuka kuna bwana mmoja alipeleka tende msikiti fulani siku ya pili watu wataka kufuturu wakati wa magharibi tende hazipo kumbe imamu amezi amezibeba zile tende kaenda nazo unani kumbe jamaa ungangania pale zikija pale jamaa wazibeba wakikimbia nazo sasa wewe utakula tende ngapi upewe kilo kumi ya tende utaimaliza dini ama mdudu wa tende utashikwa na bawasidi wewe zitakuwasha moto kwenye tumbo hizo lakini ndivyo walivyo baadhi ya watu yaani yuaibika mtu kwa kitu kidogo hivi azirika hawezi kuwa mwaminifu katika hilo ama <laughs> kumbuka kisa wanafunzi wapika markaz fulani sitaji siku hiyo ilikuwa siku ya kuku jamaa wapati kuku sasa itakuwa jamaa ameingia na koti jikoni yapika huku akatia kuku mzima ndani ya koti kisha huyo yenda zake alafu na wenzako eh, ndio ujiwe nini wewe wajaza tumbo yatosheleza katika mtu kupenda kuminyaminya hivi afikiria atakwenda kukaa sana chooni yatosha tu kuwa kile kitu si kizuri yani kila ukila zaidi wakaa zaidi kule sasa wewe wala kwa kuiba swa faida yake nini almuhim huyu mama aje kwa nyumba ya mtume sallam apata tende moja peke yake tamra wahida قال فلم تجد قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها عائشة سema nikampa ile tende akaigawa baina ya watoto wake wale binti zake wawili akawapa ثم قامت فخرجت كيش akasimama akatoka na ndaa yake فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته أو فحدثته فحدثته mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwangu nikamhadithia kile kitendo nilichokiona cha yule mama faqala mtume sallallahu alaihi akasema man yali min hadhihi albanati shay'an yoyote anayesimamia katika hawa mabinti chochote kwa bimaana anayekuwa wali anayemsimamia binti mabanati fa ahsana ilayhinna akawafanyia wema binti zake wale kunna lahu sitran minan nar basi wale binti zake watakuwa ndio stara na pazia yake kutoka maana nini au hijabu yake kutoka na moto wa jahannam na hapa pia tutapata faida ya kosa kubwa la wale ambao wachukia watoto wa kike kuna watu wana fikra za kijahilia bimaana wakipata watoto wa kike wachukia jambo hili lakini tizama ajiri gani Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa yule mwenye kuwalea watoto wa kike kadhalika upande wa pili tupata faida kumbe uislamu walillahi alhamdu wal minna umemwangalia mtoto wa kike kuanzia akiwa mdogo na kumpa haki zake na kumwangalia vizuri sasa kuna kufar leo ambao walingania katika kusema kuwa wanawake wa Kiislamu wadhulumiwa eti wao waja kuwakomboa. Makafiri wataka kutukombolea wa, wa binti zetu. Wawapenda wapenda sana waja kuambia mmedhulumiwa kwa nini? Mbona mwavadishwa vadishwa vitu hivi vizito vizito? Mwavaa hijabu, mwajifunika niqabu na nini? haya bwana si lazima bwana mwalazimishwa ah ikifikia hali yule binti pia akimwambia napenda hivi mimi a ah, a ah, madhulumiwa nyinyi wewe malengo yako si hayo malengo yako mmewaona wenu wako nyara nyara na wengine pia mwataka wenye nyara nyara kama wenu e manake wao sasa hivi hawana haya kabisa hawana haya hawana haya yani ni kitu cha kuokota tu barabarani tembea barabarani waokoto ukoto tu ovyo kabisa sasa na binti wa Kiislamu amejistiri amejiweka vizuri hili la waumiza kwa nini watoto wetu wa kike nyara nyara au wamehifadhika sasa kwa sura ya kuwatoa ili wale watoto wa kike wawe watatembea wawe ni kitu cha kuokota barabarani wao waja katika picha kwa sisi tuwapigania haki zenu lakini alhamdulillah wengi katika mabanati wa Kiislamu waelewa kuwa hawa wanachokitaka ni kitu kiovu wala hawatutakii kheri na wako wale ambao wameteleza wakajua kuwa kweli dini yao yawaelekeza katika kheri kwa mtoto wa kike wa Kiislamu aamke katika hili kuwa Uislamu umemwekea haki zake nyingi sana alhamdulillah na khairi yake iko katika yeye kujifunga katika mipaka aliyomwekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala قوله صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا أي يصير وليا قائما على هؤلاء البنات بالنفقة والإعالة والكفالة والرعاية يعني ولا أنا يكون مسمميزي أنا هاو وما بنتي katika mahitaji yao na kuwalea na kuwachunga hasa albanati bidhikri na hu, hu, hapa mtume salam amehusisha watoto wa kike kuwataja liannahunna ahwaj wa adhaf kwa sababu watoto wa kike ndio wanayohitaji zaidi usimamizi wana haja zaidi ni madhaifu zaidi wahitaji usimamizi وهو بعمومه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان ومن يلي اليتيمات رعاية وكفالة وإحسانا نهابا kwa kuenea tamko la hii hadithi yaingia ndani yake yule anayewasimamia watoto wa kike kwa kuwachunga na kuwalea na kuwafanyia wema kadhalika anayewalea watoto wa kike wa kiyatima akawachunga na kuwalea na kufanyia wema waingia wote bimaana hata yule ambaye ana watoto wa kike ambao si mayatima yeye baba yuko pale akawalea pia aingia hapa hii ajira katika hadithi ya pili man yali min hadhi albanati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar ويتناول قيام الأرملة على يتيماتها كما هو حال هذه المرأة المسكينة kadhalika katika hadithi hii yaingia wajane wanaowasimamia mayatima wao hasa wakiwa wale mayatima ni watoto wa kike kama ilivyo hali ya huyu mwanamke maskini aliyekuja kwa Aisha radhiallahu anha ولذا بوب له البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد sababu Imam al-Bukhari akaweka mlango katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad akaweka mlango na biqaulihi babu fadli man ya'ulu yatiman lahu mlango huu wazungumzia fadla ya yule anaelea yatima wake kwa yule mama pengine amefiliwa na mume wake ana watoto wadogo akawalea watoto wake kwa uzuri huyu pia aingia katika nini aingia katika hii hadithi هذا وقد أمر الله بحفظ أموال اليتيم na hii kuanzia hapo inshallah taala tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja hapa ni mada ya kuchunga mali ya mayatima inshallah taala tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja naktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بارك الله فيك